suo come sentiva di ได้ยินในโรงอาหารในห้องอาหารนะเราก็ชอบเพราะว่านั่นคือเสียงดนตรีเสียงเดียวกันถ้ได้ยินขณะที่เราทำทำกันไดยในการประชุมมันกลายเป็นเสียงรบกวนในความคิดของเราไปแล้วมัเราก็ไม่ชอบซึ่งจริงๆเนี่ยอันนี้เนี่ยมันก็ถ้าเรารู้จักใช้มันเป็นประโยชน์นะก็ดีนะ สิ่งที่เรา แต่มันสวยมาก สวยไม่พอมันสงบด้วยเพราะว่าเรื่องนี้ต่างๆต่างๆใครที่กำลังเลิกเลิกต่างความสงบและความสวยงามของโลกที่อยู่ข้างล่างก็ได้เสียงที่กระทบกันไปแ้วแต่มันแหลมกว่าเขาก็พยายามหาเสียงนั้นอยู่ที่ไหนหาทุนละหาไม่เจอแต่เสียงมันก็ดังไปเรื่อย ายไปห้านาทีสิบนาทีมันิ่มดังเันยังหงุดแล้วก็เัิอุดอดเขาคิดต่อไปว่าถ้ามันดังแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเขาคงอยู่ไปเป็นสิบแน่จะหนีก็หนีไม่ได้ข้างบนนั้นมก็อืดอัดอยู่แล้วมันแค่เขาก็เริ่มจะม่งง่ายขึ้นมาแล้วแล้วก็เริ่มจะจะเรียกว่าคลั่งกับเสียงเนี่ยแต่สัมผัสก็ได้สติคิดมาว่าอะไร แต่เมื่อเราคำนึงกับมันไปเรื่อยๆเนี่ยทำไมเราไม่ลองลองลองรักมันดูนะทำไมเราไม่ลองรักเสียงดีนะูแล้วก็รับการจินตนาการสิ่งนี้สิ่งดนตรีพอจินตนาการสียงดนตรีเนี่ยใจมันสงบแล้วก็เริ่มเลื่อนกเสียงนั้นสักพักก็ลืมตาขึ้นมาปรกว่าเสียงเล็กกระทบกันไปแล้วมันเลือแเสียงดนตรี ที่เสียงก็ทำกันเองนะแต่ว่าในความรู้สึกของมันเป็นเสียงดนตรีนะใจก็สงบนะแล้วก็อยู่กับเสียงตั้งแต่จุดทำกลับมาถึงในโลกอันนี้ก็เป็นเรื่องการให้ค่าในจินตนาการนะเสียงที่กระทบเราเนี่ยถ้าเรามองมันเป็นเสียงรบกวนเนี่ยเราจะมึนงมากแต่ถ้าเรามองมันเป็นเสียงดนตรีนะใจเราก็จะเปิดรับอันนี้ที่จริงมันอยู่ที่การให้ค่า จะรู้สึกทนได้กับภาวะที่เป็นทุกขเวทนานั้นในเวลที่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้กินอาหารเพราะว่าอาหารมันไม่มาหรือว่าอาหารไม่ได้ก็จะรู้สึกกระสับกระส่ายแต่ความตีางกันนะคนที่เจ็บปวดเนี่ยเพราะโรคเนี่ยบางคนเนี่ยถ้าเขาเลือกที่จะเจ็บเลือกที่จะปวด ก็จะทนมันได้ดีกว่าความรู้สึกว่าเจ็บปวดเพราะต้องจำยอมอย่างเช่นคนที่ปวดนะปวดเพราะเป็นมะเร็งเนี่ยแล้วก็ให้ยามันปวดนะบอกว่าถ้าคนปวดคุณกินเลยนะบางคนไม่กินนะเพราะถ้าเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดได้ตอนหลังเขาเลือกที่จะไม่กินเขาเลือกที่จะมาไม่ใช่ความเจ็บปวดด้วยความสมัครใจเขาก็ปวดเร็ว ทนไม่ไหวก็กินยาได้เลยแต่คนที่มีความมีความคิดแบบนั้นก็จะทนความเจ็บปวดได้ดีกว่าคนที่ปวดแล้วเนี่ยนะมันไม่มียา คนหนึ่งยัี่ปวดเจ็บหรือแปดคะแนนแต่เขาเลือกที่จะยอมทนปวดทั้งที่มียาเนี่ยอยู่ใกล้มือไม่กินเนี่ยคนแบบนี้เนี่ยเขาจะทนความเจ็บปวดได้ดีกว่าอีกคนหนึ่งซึ่ง ไม่มีอะไรัำมาในความที่การที่เราเลือกการที่เราเจอความเจ็บปวดหรือความทุกข์เนี่ยมันมีความต่างกันระหว่างทุกข์เพาเลือกกับทุกข์เพราะว่าจำยอมแตกต่างกันมากจากคนที่ติดคุกนะเพราะว่าสมัครใจนะยังแข็งแรงเนี่ยก็จะอยู่ในคุกอย่างมีความสุข ในการที่เรารู้ว่าเราจะทนทุกข์ไปได้ถึงไหนเนี่ยนะมันก็ทำให้เราทนเราก็ทนได้ได้ดีขึ้นอย่างสัญญาณจราจรเนี่ยไฟแดงเนี่ยเราสังเกตไหมเวลารถติดเนี่ยความสูงอะไรแตกต่างมากเลยเวลาเจอรถติดแล้วก็ไม่มีสัญญาณแบบว่ามีกี่วินาทีจะไฟเขียวเป็นอีกหกสิบวินาทีจะไฟเขียวหรืออีกร้อยสิบวินาทีจะไฟเขียวกับการที่ต้องรอ เที่ยทีนะเราจะรู้สึกว่าเราจะรอเราจะรู้สึกดีกว่ากับการที่ต้องเจอรถติดโดยรือว่าต้องทนอีกกี่วินาทีอีกกี่นาทีอันนี้มันเป็นผลทางจิตวิญญาเพราะนั้นตามสัญญาตามตามสิ่งยากที่มันมีรถเยอะเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานของคนขับรถทัวร์ stuck in ที่เราเปลี่ยนแปลงไปมันก็ทำให้เราทุกข์น้อยลงที่จริงนะ มันมีความแตกต่างกันมากนะระหว่างคำว่าได้กับเสีย อันนี้ก็เหมือนกันนะคนเนี่ยชอบคำว่าได้แต่ไม่ชอบคำว่าเสียทั้งทั้ที่ในบางสถานการณ์เนี่ยมันแตกเหมือนกัน เช่นสมมติว่าเออ มีคนเอาเงินมาให้เราพิจารณาการกระว่าเราได้เงินห้าสิบบาทเสร็จแล้วก็มีคำั่งต่อมาว่าเนี่ยให้เราจินตนาการว่าไอ้ห้าสิบบาทนั้นเนี่ยเราเก็บไปยี่สิบอีกคนหนึ่งได้รับคำสั่งว่าห้าสิบบาทที่คุณได้มาคุณเสียสามสิบคนที่บอกว่าคุณได้คำสั่งเราเก็บไปยี่สิบเนี่ยจะรู้สึกดีนะแต่คุณได้คำสั่งว่า คุณต้องเสียไปสามสิบเนี่จะรู้สึกไม่ดีถ้านีผลลัพธ์เหมือนกันคือยี่สิบบาทหมนี่เป็นแค่บอกนะบอกว่าคนเนี่ยคุณได้แค่ยี่สิบอีกคนหนึ่งเสียไปสามสิบคำว่าได้กับเสียเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของคนมากเราได้ยี่สิบนะเรารู้สึกมีโอกาสเสียสามสิบเท่าที่สุดท้ายมันก็ยี่สิบเหมือนกัน อันนี้ก็เป็นเรื่องของก็เรียกว่าจิตวิจาก็ได้แต่เป็นเรื่องของสมมติธรรมนิยมปฏิบัเรื่องสมมติคือเราจะให้ค่ากันการได้มากกว่าเสียทั้งที่ลงเอยแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกันแหละคือยี่สิบที่เราได้มานอย่างที่ยวไปย่างสักครู่นะของที่เราเที่ยวในป่าอร่อยเป็นของราคาแพง สัตว์เราก็เพมเรียนอร่อยแต่ทันทีที่เราคลายมันออกมาเนี่ยคลายมานไว้บนจานความสุขจะเปลี่ยนไปเลยยิ่งเขาบอกว่าให้ตักใส่ปากใหม่นะโอ้มันไม่เอาเลยนะทั้งที่เมื่อกี้นี่ยังอยากจะเคี้ยวนานๆอยากจะเคี้ยวนาน ส่งผนต่างของสิ่งหนึ่งในปากเราเรียกว่าามันรู้สึกดีของมันไอ้สิ่งเดียวกันพอมองจากปากมันกลายเป็นขยะทันทีมันกลายเป็นปฏิกูลแล้วเรารู้สึกลบกับมันอันนี้เรียกว่าคนเราเนี่ยจะสึกระตุ้นได้นะจะรู้สึกบวหรื ียวกันถ้าเรามองว่ามันเป็นเสียงดนตรีเราก็เพลินแต่พอเรามองด้้ย้ามันเป็นเสียงรบกวนเราถูกทันทีอันนี้ก็เป็นเสียงเดียวกันที่เป็นเสียงดินโทนหรือเป็นเสียงดนตรีก็แล้วแต่เพราะนั้นในเวลาเราเวลาเรามีความคิดสุขทุกข์มันจริงไม่ต้องไปดูที่ไหนมาดูที่ใจ ซึ่งถ้าเรารู้จักนะไอ้ความจริงตรงนี้แล้วก็ปรับนะให้มันกลายเป็นของดีได้เช่นพอเจอเสียงรบกวนเจอเสียงที่ไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยไปรอเท่าไหร่ก็ลองมองมันเสียงทุ่มทึ่งมันอย่างก็เป็นอวกาศคนนั้นเนี่ยความจับปวดก็เหมือนกันนะถ้าเรามองเป็นคลอนเนี่ยทรมานมากเลย่ถ้าเรามองเป็นโชคมันเป็นสิ่งที่มาสอนเราให้ ราจะรู้สึกยอมรับมันได้ดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นมากขึ้นทั้งหมดอยู่ที่ใจเราแล้วเราก็จะกลับมไม่ใช่ตามปฏิตามตัว